بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنمشكر الله سبحانه وتعالى تنبوكتانا تينا tena tukiendeleza mazungumzo yetu na kukumbushana kwetu kuhusiana na tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala tunapopitia risala ambayo yaitwa min akhlaqil anbiya'i alayhimus salam miongoni mwa tabia nzuri za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala tumetangulia kupitia ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa hikma na anaweka kila jambo pahala pake vile vile tukoona Allah subhanahu wa ta'ala amewatofautisha waja wake katika hii dunia katika daraja mbalimbali mbali, katika makabila mbalimbali mbali, katika rangi mbalimbali mbali. na tukaona watu wenye daraja la juu kabisa watu ambao wamepewa hadhi na Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao wanajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mema wale ambao wanafanya mambo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala hao ndio wenye daraja ya juu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Leo tupitie utangulizi wa sita au al-muqaddima al-khamisa na al-muqaddima as-sadisa باذنillah tabaraka wa taala. Katika muqaddima al-khamisa jambo la tano muhimu ambayo Sheikh ametanguliza kabla ya kuingia katika maudhui ya akhlaqul anbiya asema ar-rif'atu bil imani rif'atani watu ambao wamenyanyuliwa kupitia imani wako sampuli mbili Sampuli ya kwanza ya watu hawa ni arifatu bil iman li ahlihi almu'minin. Yakuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawanyanyua kwa imani wale ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wanadamu wote wanadamu mbalimbali wanadai ya kuwa wao ni waja wa Allah na kweli kila mwanadamu ni mja wa Allah in kullu man fi samawati wal ard illa ati arrahmani abda lakini katika hawa waja wengi wa Allah subhanahu wa ta'ala waja bora na walionyanyuliwa hadhi ya juu na Allah subhanahu wa ta'ala ni almu'minun ni wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya kisawasawa Allah anasema katika Qur'an wa antumul a'launa in kuntum mu'minin nyinyi ndiyo mtakaokuwa juu ikiwa mnaamini kweli kwa hivyo ikiwa mtu amemwamini man amana billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا فهو في أعلى الدرجات في هذه الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى yoyote ambaye amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiyo Mola wake na muumba wake na anayefaa kumwabudu peke yake akamwamini mtume Muhammad kama mtume wa misho na akaamini Uislamu ndiyo dini ambayo imeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kuweza kuifuata na kumwabudu kupitia dini hii basi mtu kama huyu atakuwa ni mwenye daraja na cheo cha hali ya juu na katika hawa waliomwamini Allah walionyanyuliwa hadhi kuna wengine hata wana daraja ya juu zaidi na kufadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ni kina nani hawa ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ilmu hasa ilmu ya dini Allah subhanahu wa ta'ala asema yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah anasema Allah subhanahu wa ta'ala atawainua wale walioamini miongoni mwenu kwa hivyo mwanadamu yoyote ambaye anataka utukufu anataka izza anataka kunyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi hata hawezi pata hiyo utukufu hawezi pata hicho cheo isipokuwa katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala leo watu wanadhania kuwa utukufu na cheo na hadhi inapatikana katika uongozi inapatikana katika ushawishi inapatikana katika mali lakini yote haya ni mambo ambayo ni temporary ni mambo ambayo leo uko nayo na kesho hauna lakini mtu anapepewa neema ya imani mtu anapepewa neema ya Uislamu basi yeye anakuwa amepewa jambo kubwa ambayo siku zote anafaa kuwa anamuomba Allah ampatie thabat juu yake na amjalie afe hali ya kuwa yuko katika njia hii ya siratul mustaqim njia ya imani aliyemuongoza Allah subhanahu wa ta'ala kwayo na maana wema waliotangulia siku zote wakimwambia Allah watawaffana muslimin walhiqni alhiqni wa bis salihin wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie awa, awa wao kuondoka duniani hali ya kuwa ni waislamu awajalie wao kuwa katika siratul mustaqim na wakutanishe na wema kwa hivyo rifa na daraja na utukufu inapatikana katika amanu aliman hii ndiyo utukufu na cheo cha kwanza ambayo Allah ameyawanyanyua nayo baadhi ya watu. La pili, walladhina utul ilma darajat, na wale ambao wamepewa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala wamenyanyuliwa hata maradufu na wale waliopewa elimu watapata daraja zaidi daraja ya juu zaidi <clears throat> na hapa ndugu zangu na dada zangu ahlul ilmi wametajwa mara mbili na hii inaonyesha utukufu wao kwanza wametajwa na waumini wenzao Allah anaposema yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah ametaja ahlul ilm na wale ambao hawajapewa ilmu bora mtu ameamini kwa hivyo hapa waliopewa ilmu wameingia wameshatajwa na Allah kwa sababu wao pia ni katika waumini kisha Allah akasema walladhina utul ilma darajat na wale ambao wamepewa ilmu wanamjua Allah zaidi wanamjua mtume wao zaidi wanaijua dini ya Allah kwa undani na wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anavofaa kuabudiwa na anavotaka kuabudiwa basi hawa wana daraja ya juu zaidi na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwao kwa hivyo ile daraja al'ama the general uh, elevation it is for all believers kule kuinuliwa ni kwa waumini wote lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia special attention wale watu ambao ni ahlul ilm miongoni mwa watu wa imani na kutajwa kwao mara mbili katika hii aya inaonesha utukufu wao na ubora wao juu ya watu wote wengine na kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika suratul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah anasema tanazzalul malaikatu war man huwa ruh ruh jibril alayhi salam hapa jibril ametajwa mara mbili mara ya kwanza tanazzalu malaika malaika wanashuka yepe katika malaika kwa hivyo ameingia katika utajo huu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa malaika kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema waruhu na jibril akatajwa mara mbili hii inaonesha utukufu wake kwa mfano mwalimu anaposema darasani nataka wanafunzi wote waje na abdullahi pia. Abdullah ni mwanafunzi lakini mwalimu amemtaja kuonyesha kuwa hata kama kuna yoyote ambaye itabidi abaki lakini Abdullah lazima aje wala asibaki. Kwa hivyo Allah anaposema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yonyesha cheo cha hali ya juu ya wale waliopewa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika utangulizi huu wa tano Sheikh anatutajia kuwa mwanadamu atapata tu utukufu. Mwanadamu atapata tu atapatwa izza mwanadamu atapata tu kunyanyuliwe daraja na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa yeye atapata neema ya imani ikiwa yeye atapata neema ya al-ilmu nafi ilmu yenye manfa kwa hivyo ndugu zangu ikiwa wewe Allah amekupatia daraja ya imani jua ya kuwa wewe ni bora kuliko mwanadamu mwingine yoyote ambaye hajamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo asiyekuwa muislamu hata kama ataonekana ni mzuri kiasi gani ataonekana yeye ni ni ni humanitarian kiasi gani lakini madam hajamwamini Allah hamsujudi Allah subhanahu wa ta'ala huyu muislamu ambaye anaonekana ni wa daraja ya chini anaonekana hana lolote hana chochote na yeye anaweka kichwa chake chini kwa ajili ya Allah basi huu ni bora kuliko yule ambaye aonekana ni mzuri lakini yeye ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu, tuweze ni wenye kupata imani ya kisawasawa na atuzidishie ilmu yenye manufaa na atujalie miongoni mwa watu wa daraja ya juu fi dunia wa fil akhirah wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh